عاش الناس قبل الدعوة المحمدية في جهالة وضلالة عندما توجهوا بالعبودية لغير الله فعبدوا النار والحجر والبقر والشجر ako voda kasnije kada se gleda Božije, govorit ćemo i o toj teoretskoj strani stranu. Ja e sam rekao da ćemo se dotaknuti teme, a to čovjeku koji će zadnji ući u džennet i za koji će se zatvoriti dženetska vrata, i to je čovjek sa najnižim stepenom u džennetu. Isto tako ćemo spomenuti vrstu ljudi koji će biti najvećeg stepena u džennetu. Svakog od nas sigurno, drago moja braćo, zanima taj najniži, a također najviši, najviši stepen u džennetu. Poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u vredoslovim hadisima koje bilježe imami sunneta, od koji su svakako Buhari i muslim, nakon što je pojasnio da će uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala spusti se kako njemu doći i presuditi među svojim ibadetima, među svojim ibadima, rekao je da će doći osoba koja će prelaziti preko sira prije i pojasnio je način prelaska toga čovjeka preko sira prije koja se nalazi preko džehennema. Pa je rekao da ta osoba jemši letem وَيَكْبُ مَرَّةً وَتَصْفَوْ نَارُ مَرَّةً Rekao je poslani Muhammed sallallahu alaihi wa sallam taj će čovjek, tako te sida čukri, ići jedan put normalno. Znači kao, slušam, kao svi što mi imamo. Nakon toga baš će na svoje lice, pa će nakon toga da ga udari džehennemska vatra po licu, i njegovo lice će postati crno i će na tom licu tragovi. Iće znači taj čovjek jedan po normalno, zatim će pasti na svoje lice, zatim će ga udariti vatra i tako će sve ići dok ne pride siraću. Da vam vraću želim da za, zamislite taj tvor nego račun prije. Znači ide normalno, Anacontoga pallinani itse suoja Anacontogaga udarivat. I nakon što pređe sira čuplju, okrenće se prema vatri i reče Tabarak alladhi najani mink. Neka hvala ona koji me spasio od tebe. Okrenće se i reče neka je uzvišen onaj koji me spasio od tebe. Zaista mi je Allah subhanahu wa ta'ala dao nešto što nikom nije dao od onih koji su nam prethodili i koji će doći za nas. Znači što je ga Allah Đelešanu spasio od toga što nije spao u vatru, reće Allah Đelešanu je dao nešto što nije dao nikome, ni od onih koji su prija došli i koji će doći poslije mene. A on u stvari ne zna da su preko te prije prešli ljudi različitih brzina i da su ušli u džennet i neko od njeha da u i da se naslađuju sa onim što im je Allah Đelešanu pripremio. Međutim, kada on proživio to i kada na taj način preko, prešao preko siraču prije, rekao je to. I za njega je to najveća blagodat. Iako, znači, postoje je blagodati od toga. Braćo ako na zida, može samo se malo pomaknuti. Nemojte se nasmati na zidu. Da bi shvatili preostali dio hadisa, moramo se sjetiti kako je gradina džehennemske vatre i kako je njena temperatura. Poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam u hadisma je pojasnio kako je rekao da je vaša vatra, to znači dunjalučka vatra, jedan dio o 70 dijelova džehennemske vatre. Kada kažu islamski komentator, koji jedan imam Kurtobi, kaže kada bi se znači sve na ovom dunjalu sakupilo i nakon toga zapalo, to bi bio samo jedan dio od 70 dijelova džehennemske vatre. I što tako rekao, Fudilet alejha i tis'ati vas je tine džuza. vatra je znači veća i snažnija od dunjaličke vatre za 69 dijelova, a svaki njen dio u temperaturi je, znači kao džehennemska vatra. Zašto ovo govorim? Zato što ima vezu sa ovim što će doći u hadisu. Kada pređe čovjek tu siraču i kada Allah subhanahu wa ta'ala presudi između svojih stvorenja i kada stanovnici dženneta uđu u dženet, stanovnici džehennema uđu u džehennem, taj će čovjek stati za dženneta i Zašto? Zato što ga njegova djela nisu učinila da uđu u džennet, a isto tako nije zaslužila da uđu Međutim, bit će sa svojim licem okrenut prema džehennemu. I zato smo spomenuli zašto je vatra i kako je. A sad on sa svojim licem je okrenut prema toj vatri kako je, kako smo spomenuli. I nema mogućnosti da se od nje okrene. Nema mogućnosti. Izraženo, to je vatre sa svojim licem. Možda da je sa leđom, možda je bilo blaže, međutim ne sa licem. I onda ćete se tada sjetiti ko je gospodar i vatre i dženneta. I u čoj ruci je i bratra i genet i koga može samo spasiti. A to je gospodar svih svetova Allah subhanahu će ga zamoliti o moj gospodar, udaljimo me od džehennemske vatre i okreni moja lica od te vatre. Pa će ga milostivi i najmilostivi, samilostni upitati. O sin Adem, ukoliko te ja spasim ove džehennemske vatre, i okrenjem te od nje. Da ćeš tražiti nešto drugo? Pa ćemo mu sin koji su mi jedni i koji smo mi iste prirode kao on, slab i koji zna možda da iznevjeri, su obećali, reće ne, u Ne, neću, tako mi tvoje čast, tako mi tvoje snage, neću ništa tražiti samo me izbavi od ovo sada ovde i udaljimo džehennemske vatre, neću više ništa tražiti. I da će poslaniku obećanja i ugovor, neću, neću. I nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala okrenit će ga od vatre i spasit će ga. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala svoje mudrosti uzdignit ćemo stablo ispred njega i pored nje vode. Isto tako da bi shvatili ovo sada čovjeka, moramo se sjetiti šta je piće stanovnika Kako bi znali kako će vriti u vodu tog stabla. Da se sjetimo je hlad stavnika džehennema, pa da znamo kako će cijeniti taj to i hlad njegov. Tako kažu islamski učenjaci. Biće stavnika džehennema je hamim, i i gasak. Hamim to je užarena ljepota koja dostigla vrhunac svoje temperature. A kislin i gasa su tečnost koja izlazi iz tijela kože i mesa stanovnika džehennema. Ili je to ono što izlazi iz stidnih mjesta žena koje su činile zinalu. Ili je to ono što je najgadnije, što je najsmrdljivije od koža i tijela nevjernika. To je biće. I kada mu se prinese njegovom licu spržit ga. I kada se napoji, potrgat će mu ma'en. I oni će biti napojeni tom uzavenom vatrom koja će im katat ema i sjepat će njihov utrop. To je njihov biće. A što tiče njihove vlada, kako rekao Allah subhanahu wa ta'ala pojasnio surovaka, da je to hlad od dima. I naravno da je vruće. La baridi wala karim. Nema u sebi nenadoće nikakve dobrote. I sada kada čovjek bude iskušan s otim i kada se pojavi ispred njega stavno, i pojavi se voda. su se Da li će se držati ono svoga ugovora kojeg dao Allah subhanahu wa ta'ala ili će ga načati njegova ljudska priroda prekršiti obećanje pa će zatražiti od Allaha Đelešanu nešto drugo. Kako se prenosi u drugim rivajetima, kaže šutit će onoliko koliko Allah subhanahu wa ta'ala hoće, pa će reći gospodaru svih svjetova, gospodaru moj, približimo to stavla, da se naslađujem tom vodom, da se naslađujem tim hladom pa će ga Allah subhanahu wa ta'ala posjetiti na njegov ugovor. Pa će reći, ja dede Adem, osim Ademom, za mi nisi dao obećanja da nećeš nešto tražiti drugo osim kad ti spati Pa rekao, gospodaru moj, nemojmo učiniti najnesrećnijim stvorenjem. Samo ovo nešto više šta braćo, ta stava dženevska nisu kao naša stava. Ili u Bosni i Holandiji ovdje. Nego kako kaže Bosani sallallahu alaihi da je deblo toga stava od zlate i srebra. A njihovi hlad treba jednom dobrom jaču da njim odi sto godina. baraka wa ta'ala radi svoje mudrosti uzdignit ćemo drugo drvo i pored nje voda i to je drvo ljepše i bolje od prvog. I opet, taj koji će za ući u za koji će zatvoriti dženevska vrata, će opet šutiti onoliko koliko će htjeti Allah subhanahu wa ta'ala i opet će u njemu biti ta borba između obećanja koji je rekao i dao Allahu subhanahu wa ta'ala i između te ljepote koja se nalazi ispred njima. Pa ću ga reći, o gospodar približi me do tog stabla i učini da se, da se naslađujem tom vodom i sa njegovom hladom. Pa ćemo reći opet Allah subhanahu wa ta'ala oprosti na Adama, za mi nisi dao obećanje da nećeš tražiti nešto drugo mimo ovog. Kako stoji isto tako gledajma zaista si ti od onih osoba koje najviše krši svoje govore. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala svoje velike dobrote će ga približiti tom stablu da se naslađuje sa tom vodom, sa tom hladom i nakon toga uzdignit ćemo treće stablo od vrata dženeta koji je bolje od ovih prva dva stabla. I opet ta borba, da li da prekrši ugovor ili da opet traži poslanik od Allaha subhanahu wa ta'ala da nam približi tom stavu, pa će opet nakon što je šutio, gospodar moj približi me do tog stabla, da budem u njegovom nadu, da se naslađujem njegovom vodom. I opet će Allah tabarak wa ta'ala posjeti na njegove ugovore i onda će ga približiti do tog stabla. Međutim, kada dođe do tog stabla, on je već došao do vrata i dženeta. Pa tamo je došao hadisima, čuće glasove stanovnika dženeta i vidjet će nježnu ljepotu i vidjet će to i vidjet će tu radost u dženetu vidjet će stanovnike dženeta kako sjedi na sjedeljkama jedna prema drugim okrenuti. Vidjet će rijeke od meda, od mlijeka, od alkohola, koji ne opija one koje pije. Vidjet će huri. Vidjet će zemlju koja je od miska i zafrana. I vidjet će sve te blagodati. Zato kažu hadisu, poslanik sallallahu alaihi sallam, kada je tražio za ovo čovjeka sve ove stvari i što će još tražiti za Allah Đelšanu, وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ Dakle, a Allah subhanahu wa ta'ala opravdava da, jer on vidi ono što ne mre saburati. Jer vidi ispred sebe stavu, jer sebe, sve sebe vidi vodu, jer smo sebe vidi džene i sve to vidi, ne može da sabura. I Allah Đešan, iako dao ugovor, sve to dao, kaže, ja ziruhu kao mu opravdanje. Vidi, to ne može da sabura. sada kad uđe u dženeta i sve to vidi, tada se to tog ugovora. Ili da opet kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ali sada nešto već drugo. A to je gospodar moj uveti mu dženet. I riječemo to. Riječemo, ja rabbi, adhilni dženet. Pa ćemo rijeti Allah subhanahu wa ta'ala, ja beni Adem, ma jasrini Osim Ademovo. Da li ima nešto da ja tebi dadnem i da mi više ne pitaš? Da li ima nešto da ti dadnem i ti ćeš biti zadovoljno nešto više pitati? Za nisi zadovoljan. Da ti dadnem dunjaluk i sam njom još jedan put dunjaluk. ili drugom petom ćemo reći, za nisi zadovoljan da ti danem vlast kao vlast jednog od vladara zemlje. Pa ćemo reći, reditu ja rob, zadovoljan sam gospodarom Toliko sam maro, toliko trčao za dunjaku, nije moguće u džennet, nema djela i sam kaže Lađešanu da ću ti dunjalu još, sam još jedan dunjalu pa kako da ne kaže zadovoljan sam. Znači li zadovolj sam, dosta je to. Međutim, ovdje Allahova Đelešanu milost ne završava se. Pa ćemo reći ono predaj kada govori o Dunjalku, neće tebi Dunjaluk, još je toliko s tobe i tebi deset puta Dunjaluk. A u predaj kada govori o, o, o, o kralju, vlasti, pa ćemo reći, Znači, zato vam titanim kao vlast jednog od kraljeva Dunjavka, pa će reći zadovoljan se. Pa će reći tebi je to, i to, i to, i to, i peti puta kam kaže, reće, zadovoljan sam gospodar. Znači, dosta, ne više davati. Dosta. I Ibn Hajar Askalani, kada govori o ovim rivajetima, a to kako me dao jedan u dunjalu, pa drugi put sam ga, pa kasnije deset puta dunjalu, pa vam dao znači, e, vlast jedan put od kralja, pa na kraju deset, kaj zato što kraljevi nikad ne vladaju sa dunjalkom čitavim, nego ima jedan dio i kad u sabereš ti pijete od prilike I to ono kad mu rekao, Allah subhanahu wa ta'ala, uzmi dunjalku sa njim, ono isto, pa mu početi praći, dao jedan put dan, pa mu je, znači, nije mu predstavljeno daje, da daje, da ne, dok nije došlo do deset puta dunjalka. Tako da nema oprečnosti između uvjerenja. Pa ćemo li taj rob, kamo Allah Žešan to kaže, uđu u džennet i tebi dunjal pripada i deset puta ako dunjal, pa ćemo reći tes teziju bi. Anta rabul alemi. Da se ti smijavaš sa mnom, a ti si gospodar svih svjetova. Drugo predaju, ti si melik, ti si vladar. Hoću da vidim kaže Ibn Hajar Skanta ponavlja ovo, da toliko ga opozeo kao onaj hadis koji me poznat kad je čovjek izgubio svoju jahalicu, pa kad je došao, kad mu se vrati jahalica, kad se pokaže, pa šta je rekao? je rekao, ja sam roba, ti si moj nego krenuo, rekao je, ja sam tvoj gospoda, ti Iz velike radosti. Pa mu je rekao tako, zar ti se smijava sa mnom? A to tebi kao ne prišti, si gospodar, Rabbul Alamin, gospodar svijeta. Pa rekao Allah subhanahu wa ta'ala, ana la bi. Ja se ne ismijavam s tobom, ali sam ja zaista kadu i mogućnosti da ono učinim što hoću. Ne, ja se ovo ne smijavam. Međutim, ja sam mogućnosti da ti danem i dunjalk, i džennet, i to stablo, i sve to ti danem, ja sam ja gospodar svih ćemo reći, uđi u džennet, te pripada dunjalu deset puta. Pa će reći, gospodar moj, kako da uđem u džennet, kad su stanovnici dženneta uzeli svoja mjesta. I kada su uzeli ono što im je Allah tabaraka wa ta'ala pripremio u džennetu, nema više mjesta. užo ušli vjerovjesnici, uzeli svoja mjesta. Ušli šehidi, uzeli svoja mjesta. Oni što su dali dakle, ušli sa svojih vrata, uzeli svoja mjesta. Šehidi, iskreni robovi, oni koji su poslušni, svako uzeo svoje. Jer svakako nisam bio prije zaslužio dženet. Kako da uđem, a tako je stanje u dženetu. Pa će mali žal uđi u Pa će otići tamo i učinit ćemo se da je puno, nema mjesta će pa se vrati gospodaru, svi red, kako da uđem džennet, a ona je puna. Pa ćemo opet reći Allah uđi u džennet, pa će opet tamo otići, opet se vrati Allah Žešanu, reće, nema gužva, nema mjesta. Puno je. I nakon toga ćemo ući Allah Žešanu da uđe u džennet, a sa njim je dunjalu i deset puta kao dunjalu. I kada uđe u džennet, se završiti tu milu gospodara svih svjetova milosti. Neko ćemo reći poželiti. Nećemo poželiti. Šta bi jedan Isak mogao da zamisli kako on stane? Bio u grijesima. Nije mu dunjalka. Šta je mogao da zamisli? I nam sad kad nas neko ovdje pitao, rekao, ne zamisli. Sigurno poželio ono u čemu on živi. Ako ima kuću preko to, poželi mi takvu kuću kako ima. Ili auto tako. Možda malo bolje, možda slabije, ali ne bi sada nešto zamislio što bi bilo stvarno da se čovjek začini. Pa ćemo onda red Allah te barek wa ta'ala. A da želiš ovo? Reći, e, jesu to želiš. Pa će opet da želiš to? Reći, e, jesu to. Da li želiš to? jes to. I neće ga predstavljati Allah da posjeća sve dok to više nema. Kako došlo Hadisu da je katad bihe amani i kada ne bude više imao on šta, nema više šta. Ni on, ni što ga posjećao gospodar svih svjetova, mu Allah to pripada temi i deset puta ko se što si deset puta zamislio. ono sa čime ćeš biti zadovoljan. Poslanik Muhammed sallallahu alaihi je se nasmijao kada ovaj rob rekao gospodaru svih svjetova bi lantara kula alamin da se smijavaš sa mnom, a ti si gospodar svih svjetova i ti si velik da su mu se ukazali zubi isto to je uradio Abdullah ibn Mesud, radi Allahu anhu. Pa je pitao one koji me prenosili, zašto me ne pita zašto se ja smijem? Pa su ga upitali pa je rekao zato što se poslanik sallallahu sallam nasmio i što je rekao svojim drugima što me ne pitali. Pa kad su pitali poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, zašto se nasmijao? Zato što se nasmio gospodar svih svjetova kada me je to rekao Pa se znači nasmio Allah te barak wa ta'ala kada mu to rekao Pa me poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam rekao to. Pa je se Abdullah ibn Mesud zasmijao zato što se poslanik nasmio. I kaže u hadisu i za tog čovjeka je govoreno to je čovjek koji je ušao iz nje u džednetu koji je najniži stepena. Prije nego što govorimo o tom drugoj vrsti ljudi, a to je koji su najnižih stepena, zaista, drago moja braća, ovo ima puno gresu. I nije došla ova priča, pa u stvari hadis, koji u stvari objava. Nije došla tek tako da bi se ispričala, da se zapisala knjige hadisa i da piše dalje. Ne došla sam Bogu. I zaista ima puno Bogu.